Het is vanuit de Koetengels Compagnie het woord toe. Breedster, en toen zaten weer Elen, technischer, Rottenburg, Paul. Zou de opname 10.14.40. Thema Gespräch mit norwegischen Freiwilligen bei einem SS-Lazarett für norwegischen Rundfunk. På vår reise i Estland stoppet vi opp ved et SS-lasarett. Vi benyttet anledningen til å undersøke om det også skulle ligge noen norske frivillige her og ganske riktig, vi finner tre karer fra SS Panserregiment Norge. De ville selvsagt alle gjerne sende en liten hilsen hjem, og vi lot straks mikrofonen komme frem for å bringe ønsket ut i virkelighet. Og her har vi den første. Det er Trygve Skylstad fra germanske SS-kompaniet. Trygve Skylstad, hvordan er det? Du var jo til stede der ved Reval, på lasarettet der, da dette terrorangrepet fant sted. Kan du ikke fortelle litt om hvorledes våre norske søstre oppførte seg der? Ja, Det er så vanskelig å si det i ord, men eh, det var rent fantastisk hva søstrene utredet under angrepet. Det var jo et av de verste terrorangrep som jeg har sett. Ja. Der haglet det med bomber, og det viste seg det at eh, angrepet var lagt an bare så å si på å treffe sykehus og eh, hva skal jeg si, sivile strøk. Ja. Sykehusene, for eksempel, Det ene sykehuset det fikk jo 15 fulltreffere. 15 fulltreffere? Ja, 15 fulltreffere. Og det var jo Og eh, midt under dette måtte så søstrene utrette sitt kolossale arbeid. Jeg kan bare ta et enkelt dømme, altså, som søstrene G fra Trondheim. Hun sa til meg etterpå Jeg prøvde å skrike på tysk og på estisk, det var jeg kunne, men det hjalp ikke noe, jeg skrek på norsk, men til slutt så måtte jeg bare bruke armer, og da rev jeg dem med meg og slet med meg var slik som jeg kunne. Ja. Og det viser seg søstera G hun har jo utrettet et av de største arbeider av alle søstrene, og uh, jeg er sikker på at de i Norge de får høre mer om henne. Ja, det tror jeg også. Og ellers, det er ikke bare under angrepet at, søs at søstrene er fantastiske, men uh, ellers dag og natt jeg har aldri opplevd maken altså, til å Slik som Høstlund er den norske. Ikke bare jeg som nordmann som sier det, men en kan jo også snakke med de alle estene, eller tyskerne, eller alle andre frivillige. Det er akkurat den samme, med, samme meningen. Ja, det er morsomt å høre. Men nå vil du kanskje også benytte anledningen til å sende en hilsen hjem til familie og til germanske SS og til ja, kjente? Ja, germanske SS vil jeg gjerne si et par ord, ja. Vi har nå ventet eh, med stadig lengsel, om jeg skal si, på det neste kompaniet som skal avløse oss, eller om ikke avløse oss, i hvert fall skal komme hit ned. Og jeg håper dere kommer snart. Og ellers vil jeg sende en hilsen hjem, altså. Jeg har det veldig bra. Jeg ligger her på lasarettet og trives godt. Norske søstre og alt er i orden. Ja, Det er ikke noe alvorlig sykdom du har? Nei, det er ikke. Det er fint. Og så har vi nestemann, som gjerne vil sende en hilsen hjem det er Terje Vrå fra Vrådalen. Det er ganske pussig. For ikke så lang tid siden så var jeg selv oppe i Vrådalen. Sammen med Terje Vrås brødre forsøkte vi forgjeves å få has på en elg. Ja, Terje Vrå, du vil ganske sikkert sende noen hilsener opp til alle kjente i Vrådalen. Jeg vil nå sende mine beste ønsker til mor og til mine brødre hjemme på Vrå, samt til ordfører Eikland og alle kjente i Vrådalen. Jeg er her for en lettere magesykdom, ellers den Ellers den er bra til med meg. Og så har vi Alf Gjelsvik. Jeg sender mine beste hilsener til min mor og mine søsken i Bergen, og likeledes til min eh, kampfelle Nikolai Solheim, og ber disse ikke å være bekymret for meg. Jeg ligger her for en lettere febersykdom som jeg håper snart å være kurert for. Jeg har det bra, på alle måter, og håper snart å få se dere igjen hjemme. Vi har også en svensk kamerat her ved mikrofonen, Carl Erik Persson, som nå vil sende noen hilsener hjem til Sverige. Jeg sender mine kjæreste hilsener til min fru og sønn på Koksgatan i Stockholm samt mine foreldre i Ångermanland. Jeg har det bra frånsett en lettere sykdom som jeg i den nærmeste framtiden er bra ifrån og kommer nok herifrån når som helst.